якій жінці стало погано. Лікар і фельдшер на силу прокладали собі дорогу в тісному натовпі, що набився в церкву. Допомагали їм білі халати та міцні м'язи. Нарешті протислися до бічного притвору, так званого бабинця, де зазвичаєм моляться жінки. Під грубою, як фортечний мур, потемнілою від часу та кадильного диму стіною, сиділа стара жінка з великим квадратним лицем. Андрій Степанович мимохід зауважив, що з непритомнілу слід було винести на свіже повітря, але йому ніхто не відповів. Такі ж підтоптані баби, як і непритомна, фанатично молилися, мов би були переконані, що їхня молитва не тільки забезпечить їм раювання на небі, але й допоможе недужій на землі. У неймовірній задусі і тісноті довелося надати старій першу допомогу. Потім Ващенко і Павлюк винесли її на свіже повітря у вологу весняну ніч. Для хворої тут був рятівний кисень, прохолодний вітерець, безмежний простір аж до безтурботних замріяних жінок. Жінці стало легше. Вона розплющила карі напрочуд молоді очі. Ващенко міг заприсягтися, що він уже десь бачив і ці квадратні вулиці і ці молодичі очі. Коли ж стара попросила відвести її додому і назвала адресу, Андрій Степанович остаточно переконався, що перед ним справді таки знайома. Він ще не вирішив, помовляти знайомство чи ні, як мати паралізованого Богданова сама озвалася до нього. Здрастуйте, лікарю. Не сподівалася зустрітись за таких обставин. І я також, признався Ващенко. Вони вже мчали в бік серця. Хвора лежала на ліжку носилках. Лікар зайняв місце біля неї, на своє посадивши Олега. Розумієте, пояснювала стара, все це через хворобу сина. Правда, я ще з дитинства вірила. Мій батько був священник. Хотілося вірити в щось велике, чисте. Без цього людина не може жити, правда? Без віри, без святощів, любові, надії і змовкла. Чи не згадала при слові Надія свою ненависну невістку? В нічному безлюдді карета мчала з граничною швидкістю. Видно, невгамовний шульга прагнув скоріше досягти наступної стоянки, щоб знову зубрити свої формули та теореми. Вірила, але до церкви не ходила, і молитви почала забувати. Після першої розмови з матір'ю Богданова. У Ващенка склалося про неї враження як про розумну і культурну людину. Видно, стара догадувалася про це і хотіла реабілітувати себе в його очах. Коли я молюся за сина, мені стає легше, розумієте? Можливо, це егоїзм, адже легше робиться не йому, а мені. Та я вже без цього не можу, особливо в дні великих свят. Андрій Степанович не осуджував стару. Тяжка доля випала їй. Тож, даючи зрозуміти, що її пояснення для нього цілком прийнятні, спитав навпростець, як почуває себе Вадим Антонович? Що кажуть лікарі? Вадим Антонович, перейшовши на діловий тон, вона знову стала називати сина по імені та по батькові. Вадим Антонович не піддається. У нього, розумієте, залізна воля. Не повірите, вже пробує ходити. Цілком вірю, запевнив сила волі, лікувальний режим, материнський догляд та ще дещо. Хоч би й ця нагорода, розумієте? Вадим Антонович одержав орден щось значніше. Очі старої гордо блиснули. Вам за роботою ніколи, мабуть, і в газети глянути. А що? Групі конструкторів присуджено Ленінську премію, в тому числі й Вадиму. Ім'я сина стара вимовила з такою повагою що по батькові тут було б явно зайве. Розумієте? Ленінська премія. За роботу, яку він з друзями виконав уже прикутий до ліжка. Поздоровляю вас. Поздоровте його, хоч би й зараз він буде радий. Нічше, нічого. Вадим Антонович жде мене. У вікні Богданова справді мріло тьмяне світло. Видно, конструктор не спав. Олег Павлюк допомагав старій підніматися сходами, а лікар Ващенко, ступаючи за ними, думав про розмаїте, і про свою ще майже непочату наукову працю, і про сливу людської дружби, яка згуртувала довкола хворого вірних і відданих побратимів. Двері їм відчинила Надія Семенівна. Вона стояла спокійна і урочиста у золотій короні кіс із маленьким задерикуватим носом, привітною усмішкою на вустах. Добрий вечір, мамо, сказала старій, наче вони бачилися зовсім недавно. Свекруха не встигла отямитися, як невістка обняла її і поцілувала в щоку. Лягайте спати, з ведиком побуду я. Старій не лишалося нічого іншого, як подякувати і почовгати до своєї кімнати. А, ресторанний знайомий кивнула розторопна молодиця Андрієві. Заходьте, тільки не дуже шуміть. Кірочка щойно заснула. Ващенко ошелешено кліпав очима. Здивовані?